وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد nakon što smo završili ovo prvo poglavlje koji govori o imanu za Allahovu pomoć danas ćemo početi sa drugim poglavljem koji govori o širku pa prvo pitanje na koje treba odgovoriti je šta je u stvari širk i tako je autor počeo ovdje znači sa e, nekim definicijama od nekih učenjaka koji govore o tome šta je to širk. Pa kaže šeheh Abdulatir ibn Abdurrahman, Allah se smilova ova dvojica, da je širk, da Allah subhanahu wa ta'ala prikričeš suparnika ili sudruga, šerika u onome što na što ima samo on pravo, Allah subhanahu wa ta'ala, od ibadeta unutrašnjeg i vanjskog. Znači, to je širk. Da Allah subhanahu wa ta'ala učiniš još nekog da sa Allahom učestvuje u onome na što samo on ima pravo od ibadeta, od ibadeta unutrašnjih i vanjskih. Kao što je ljubav, kao što je poniznost i pokornost, kao što je alaikum na ratullahi barakatuh kao što je izražavanje poštovanja strah i nada oslanjanje izvršavanje obreda ovo sve dosta što smo spomenuli to su šta unutrašnji vada pored tih unutrašnji znači izvršavanje ob obreda pokornosti kroz izvršavanje raznih ibadeta koje je Allah subhanahu wa naredio vanjskih ibadeta kogod sa Allahom subhanahu wa ta'ala nekoga poistovjeti ili učini ravni ili ga znači pridruži Allahu subhanahu wa ta'ala u bilo čemu od ovih ibadeta on je šta je on? Mušik. On je mušik i ovo je općenito pravilno, tako? Ovo je općenito pravilno. I znači i učinio je sa gospodarom svih svjetova još nekoga sa njim ravnim. Ako u ovim ibadetima još nekoga e, pridruži Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad govorimo, na primjer, o ljubavi, kad govorimo o strahu, je tako, to, to se odnosi na tajanstveni strah. Je tako, to smo objašnjavali. Na što se odnosi taj tajanstveni strah? Strah da te navodi bez znači direktnog uticaja. Tajanstveno, znači tajanstveni strah, da ti navodi bez direktnog uticaja. Kao što neki se boje da prođe pored turbeta i kaburova, a da se ne svrate uzijadati jer se boje da ljudi će se šejih iz kabura pa će mu navoditi. I da doće mu u pa će ga da... Možda mu i dođe šejih. Tako. Znači, to je, to su e, te vrste ibadeta, kogod Allah subhanahu wa ta'ala nekoga pridruži u tim ibadetima, učinio on je mušrik, tako? Poisto vijeto je Allaha subhanahu wa ta'ala sa onim koga je pridružio Allah subhanahu wa ta'ala u ovim ibadetima i učinio je Allah subhanahu wa ta'ala suparnika od njegovih stvorenja. Je tako? Uzdiga je nekoga od njegovih stvorenja na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne mora znači nije šart da vjeruje da taj koga je on poistovjetio sa Allahom subhanahu wa ta'ala sa Allahom subhanahu wa ta'ala učestvuje u gospodarstvu. Da raspolaže zvijezdama i svemirom da upravlja da određuje sudbinu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ne mora biti. Znači, dovoljno je da ga poistovjeti u ibadetu, unutrašnjem ili ili vanjskom, odnosno da ga pridruži Allah subhanahu wa ta'ala u nekom od vrsta ibadeta. Neki učenjaci nešto kažu, kogod uputi do nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala i pozove Allaha subhanahu wa ta'ala u pomoć za nešto što u čemu ne može pomoć niko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako, kogod uputi nekome do i pozove nekoga doziva nekoga od odsutnog da mu pozor, da mu pomogne u nečemu što mu može u čemu može pomoći samo Allah subhanahu wa ta'ala kao na primjer kao na primjer da ga spasi od džehennema kao na primjer a kao što da zava da mu vije oprosti za laganje preko njega da mu Allah da se ono oprosti vije da traži od njega šefat i tako dalje je tako? i da, da se on zalaže kod Allaha subhanahu wa da mu grije oprosti i tako dalje u sve, svemu, znači što god zatraže od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa u onome što mu samo Allah subhanahu wa može pomoći u čemu može samo Allah subhanahu wa pomoći učinio je širk, je tako? Zato što je upućivanje dove u stvari priznavanje čega? Kad nekom uputiš dovu ti mu priznaješ šta? Ropstvo tim priznaješ da si ti njegov rob. Kada Allah subhanahu wa ta'ala uputiš dobu, ti priznaješ da s njegov rob, s njemu obraćaš se od njega, moliš. Moliš. Znači kad ne, nekoga moliš. I ljudi to dobro znaju u svakodnevnom životu. E neću se ja njemu moliti. Što? Neće da vam prizna. Jel tako? Da mu se ponizi, da mu prizna da mu je ponizan. Ponizan, rob, je li tako? E zato je to ovaj izraz priznavanja čega? Robovanja i robstva. A mi smo Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. Pa ko nekome drugom uputi do svejedno bio to bi neko od bliskih meleka Allaha subhanahu wa ta'ala ili odabrani vjerovjesnika i poslanika i dobrih ljudi, bilo ko da je on je njega koji se vjetio sa Allahom subhanahu wa ta'ala u smislu da je njemu priznao svoje robstvo i robovanje i ibadet. I time ga je učinio šta? Božanstvo. Božanstvo. Time ga je učinio ilahom. Kome god uputi do, time ga je učinio ilahom. Kaže šeik Sad Fauzan, definišujući širk, znači Ovdje vidite da neki učenjaci ističu neke samo sad pojedinačne vrste ibadeta, ali ovo je znači nekakva ukupna definicija da je širk posvećivanje bilo kakvog ibadeta nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Bilo kakvog ibadeta. Bilo to dova, bilo to prinošenje žrtava, klanja, e, ispunjavanje zavijeta, traženje pomoći i zaštite od nekoga drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala u čemu ne može pomoći ili zaštititi ga niko drugi osim Allah Allah azza wa jel Allah azza wa jel eto to je definicija širka to je definicija širka zašto učenjaci ovde kad definišu širk i kad govore o ovim definicijama širka i zašto je autor ovde uvijek se svodi znači na širk u iba u ibadetu. Zašto? Zato što se pojavili ljudi koji su pozvali neke... Zato što? Što se podijelila skupina muslimana pa su obožavali neke dobre ljude ili šta je vam tako nešto. Zato što u ibadetu najčešće se dešava širk, tako? To je najčešća vrsta. Širk, u uluhi, uluhijet. Kad kažemo u ibadetu, znači u uluhijet. Kroz izvršavanje određenih ibadeta, kroz to se najčešće dešava širk. Iako ima mušnika koji čine širk i u rububi, rububijetu, pa smatraju da ima gospodara sa Allahom subhanahu wa ta'ala još. I ima onih koji čine širk u Allahom subhanahu wa ta'ala najljepšim imenima i savršenim svojstvima, je tako? Ima i tamo se čini širk. Ali učinjaci, pogledajte, kad definišu širk, skoncentrali se na što najiba, najibadat. Zašto? Zato što tu najčešći, znači najčešći ljudi i najrašireniji širk među ljudima je širk kroz ibadet. Kroz ibadet. Znači vjeruju u subhanahu wa ta'ala, vjeruju da on gospodar, da niko sa njim ne raspolaže, ne učestvuju u njegovoj vlasti i da je samo on stvoritelj, međutim, drugima se obraćaju u svojim dovama i badetima. Pa je zato drugo pitanje, znači, zato je drugo pitanje, sam govor o širku, o njegovoj, znači, definisala smo ga, njegovoj kakvoći i njegovoj težini, težini, o težini širka. Pa kaže, uh, Ebul Hasan, odnosno Ebu Yusuf, Hasan Al-Faraj kaže da je širk najveći grije zato što je sasvim suprotan mudrosti radi koje je Allah subhanahu ta'ala stvorio čovjek. Koja je to mudrost radi koje je Allah subhanahu ta'ala da i bada čini samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je širk najveći grije. Zašto? Zato što je skroz kontra tome. Pa ovaj mušek šta čini širk nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je najveći, znači, to najveći grije. I zato Allah subhanahu wa ta'ala taj grije neće oprostiti. Dok grije mimo toga oprostit će kome? ko će, zato što je sasvim suprotan mudrosti radi koje je Allah stanov tajala inače stvorio i ljude i, i džine. Oma halaktul džinna vol inse illa li abudum. Zatim kaže da se obično događa taj širk sa džehlom i neznanjem. I loše mišljenje, znači proizilazi iz lošeg mišljenja o Allahu subhanahu wa ta'ala. loši, iz lošeg mišljenja o Allahu subhanahu wa ta'ala i čini se znači iz ubjeđenja da to približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako znači čovjek čini neko djelo misleći da ga to približava Allahu subhanahu wa ta'ala i da je to najsvetiji ibadet, je tako, kojim će se približiti Allah subhanahu wa ta'ala a opet a opet da to bude grijeh šta koji Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti kako je da dostigao taj grijeh tu granicu da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće neće oprostiti alaikum salam znači kako je dostigao tu granicu da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti a kažemo čovjek misli kad dok čini širk da ga to najviše približava Allah subhanahu wa ta'ala kako su tvrdili mušici ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ne činimo im ibadet osim da nas Allah subhanahu wa ta'ala što više približi. Kako ih onda obtužujemo da imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala? Zato što svaki širk, vidjet ćete poslije kad uzmemo pojedinačno analizirati svaki oblik širka, za sobom to povlači, iako je, znači, u početku to lijepo predstavljeno. Je tako? Mi se obožavamo samo da nas što više Allah subhanahu wa ta'ala približi. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ Obožavaju im Allah subhanahu wa ta'ala ono što im ne može naškoditi niti koristiti i kažu ovo su naši posrednici kod Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako? Znači sve to kao lijepo formulisan. Evo, vidiš, ibadet se čini i onaj, vidjet ćete ovdje, onaj, kad dalje budemo čitali tekst, znači, zašto se ne obraća u direktor Allah subhanahu wa ta'ala, je tako? Onaj, zato što e, smatramo se previše niskim, je tako? Manje vrijednim. Manje vrijednim. Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeniji od toga da se mi njemu direktno obratimo, je tako? pa ćemo onda preko evlija, preko koji su bliži Allah subhanahu wa ta'ala pa nek se oni za nas kod njega obrati. Tako znači šeitan to sve do čaru napravio i sad mi opet kažemo ovo loše mišljenje o Allah subhanahu wa ta'ala. Uzmete bilo koji ibadet. Ako traži šefaat, na primjer, ili upućuje dovu, na primjer da mu Allah subhanahu wa ta'ala odagna neku bolest, i onda nađe nekog je vliju tamo, dobrog čovjeka, nekog šejka u kaboru i onda njemu tamo na kaboru odnese sadaku ili dovu puti da se on zauzima kod Allah subhanahu wa ta'ala ne bil mu Allah subhanahu wa ta'ala tako lakše primio dovu i ukabulio njemu pa da njemu Allah subhanahu wa ta'ala odagna bolest. Ali što je to sad loše mišljenje Allah Zato što... što... Zato što je Devi... sad ubijeđen da Devi... ovaj Evlija milostiviji od Allaha subhanahu wa ta'ala. I bolji od Allaha subhanahu wa ta'ala. I prije će mu... smilovati. Smilovati. I, i... Omalovažava Allahu milost. I omalovažava Allahu milost. Omalovažava Allahu subhanahu wa ta'ala znači dobrotu, fadlu. Je tako? Pa, će, pa je ovaj Evlija sad kod njega milostiviji i, i bliži, jel tako, i prije će čut, nje, i prije će ukabulit njegovu dovu, i prije će je čut i na neki način, znači, čak kao da neku vlast nad Allahom subhanahu wa ta'ala ima, pa će ga primorati ili privo, privoliti. Vidite kako tu kad se raz... Rašao kad se razodije, kako je to gnusno i odratno. I zato ga Allah spano tajala neće oprostiti. Taj grih. Zato što ga poista vjetio. Ne samo to, nego čak i uzdigao iznad Allah spano tajala. I čak pripisao neka svojstva da je u njima milostiviji od Arhamur Rahimi, od najmilostiviji. Je tako? I tako ne. Zato je to Znači, najodvratniji grijeh koji, koji čovjek može učiniti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I najgrublje povređivanje, znači, prava Allaha subhanahu wa ta'ala kod njegovih robova. Na najgori način. <clears throat> Na najgori način. <clears throat> Kaže še je Abdullatif Abdul ibn Abdurrahman, kad ovdje ima e, govor Ibnul Qajima, pa su neki uzeli taj govor Ibnul Qajima da bi dokazali, odnosno da, da bi tim govorom Ibnul Qajima ukazali da širk, evo Ibnul Qajim kaže da širk nešto nije plaho opasno, da umanje znači od opasnosti širka. Pa on odgovara, znači i napominje ovdje govor šehe, Ibn Qayyim rahmetullahi alayh i odgovara, znači da to nije da to nije istina da se tako nešto ne može razumjeti iz govora Ibn Qayyim pa kaže dogodilo se odnosno pitanje se postavlja kao što kaže Ibn Qayyim, postavlja se pitanje da mušrik u stvari želi veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Kako želi veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala? da je Allah subhanahu wa ta'ala toliko izvrš i uzvišen da ne priliči njemu sličnim da se njemu direktno obrati. Osim preko posre, posrednik. Je tako? I preko zastupnik. I taj govor sad ovako, gledajte kako izgleda. Maša, evo. Znači, šta mušik veliča? Ti bi rekao, da šta on veliča Allaha subhanahu wa ta'ala i iz poštovanja prema Allaha subhanahu wa ta'ala neće direktno da se obrati osim preko posrednika. Je tako? Tako govori še uh, Ibn Qajim rahmatullahi ali kao stanje vladara i kraljeva na Dunjalogu. Pa mušrik nije mu cilj da malovaži Allaha subhanahu wa ta'ala. Nego mu je cilj da ga veliča i da izraži poštovanje prema Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zbog čega ovaj grije izaziva toliku srđbu Allaha subhanahu wa ta'ala. Toliku srđbu da će ga vječno u džehennem strpati, je tako? I da je propisao da mu se prolije krv na dunjalku i da mu se, je tako, E, znači sve ona zaštićena prava znači da, da, da mu prestaju biti zaštićena tim. Zbog čega? Pa onda kaže na ovo pitanje dolazi drugo pitanje. Znači kako to? Da mušek želi veličanje Allah subhanahu ta'ala, a onda to taj grijeh koji on čini, iako želi da veliča Allah subhanahu ta'ala izaziva toliko u srđbu, da ga Allah subhanahu wa ta'ala njegov život, njegov imetak, njegov čast, tako dalje, sve. I ne samo to, na ahiretu, vječno zapečatjena sudbina u džehennemu, je tako? A on želi veličanje Allah subhanahu wa Kaže, ovo pitanje povlači za sobom drugo pitanje. Da li je uopšte moguće da Allah subhanahu wa ta'ala propiše svojim robovima da mu se približavaju preko posrednika i preko šefađije. Je tako? Preko posrednika i preko šefađije. Da li je to uopšte moguće? Pa da vidimo, znači, ta zavrana, je tako, odakle dolazi? Ona dolazi iz samog šarijeta ili je to samo po sebi odvratno na osnovu čiste fitre i razum? Ili dolazi iz svega zajedno? i šerijata, jel to sad odvratno na osnovu šerijatskih dokaza i na osnovu fitre i razuma. Pa ćemo vidjeti dalje, kaže u, u nastavku da će dokazati šta, da je širk odvratan i na osnovu Kur'ana i sunneta i na osnovu zdravog razuma, kad god pokažem ovdje pogriješio sam, znači na osnovu zdravog razuma, razum je uzeti, na osnovu zdravog razuma i čiste prirode i, fi, i fitre. Pa kaže, što se tiče širka, da ga Allah s.w.t. neće oprostiti mimo ostalih grijeha, na sve ovo, znači, na sva ova ona, predodna pitanja odgovorio je na sljedeći način, nakon traženja pomoći od Allaha s.w.t. i dovi Allah s.w.t. da potrafi u tom odgovor. Pa kaže, da bi odgovorio na ova pitanja sva kaže vrste še A pa tako, on, on će sad pojasniti vrste širka da bi se odgovorilo na ovo, na ovo pitanje nakon pojašnjenja tih vrsta, vrsta širka. Pošto je širk, znači vezanje za biće onoga kome se čini ibadet. Je li tako? i za njegova svojstva i za njegova imena, je tako? Za njegova dijela. I za njegova dijela. Znači, e, širk je vezan e, za samo biće onoga koga, ko, koga obožava, kom ibade čini za njegova svojstva i za njegova, za njegova dijela. Makar, znači, e, neko, to je vezanje, makar ne vjerovao da taj kom ibade čini da se Allah subhanahu wa ta'ala učestvuje u njegovim svojstvima i u njegovim najljepšim venima i u njegovim savršenim svojstvima i u njegovim dijelima. Ne znam jesmo ga uspio objasniti. Znači širk za sobom provlači da se čovjek veže za onoga koga obožava, kome je bažić čini. Je tako? Za njega se veže. Za njegovo biće, za njegova svojstva, za njegova dje... Djela. Djela. Iako... Iako ne smatra da, da je ovaj je... učestvuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da je šerik. Sa Allahom subhanahu wa ta'ala u biću svemu tome što U svemu tome zašto se vezu. Jesam jesam sad skonta. Znači, ne mora smatrati da je ovaj božanstvo u svom biću kao što je Allah subhanahu wa ta'ala ilah. Jel tako? Niti da ima savršena svojstva kao što Allah subhanahu wa ta'ala ima savršena svojstva. I najljepša imena. Niti dijela. Dijela. Jeste razumili? Ali, kad mu čini ibadet, to se za njega veže u ovim stvarima, u njegovim imenima, svojstvima i djelima i djela. Pa zato kaže uh, ovaj prvi širk koji je vezan za biće, je tako je, dvije vrste. Dvije vrste tog širka. Prvi širk koji je vezan za biće je negiranje. Negiranje čega? Biće. Negiranje biće Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je naj, odvratni, najgori stepen širka. O tako? Najgori stepen širka. Kao što je širk Firauna. Kao što je širk Firauna. Komunisti su mislili da su oni to prvi izmislili. O tako? Ali Firaun pretekao stoljećima i stoljećima. Jel tako? Ovo je ideja iz Znači, iz prije nove ere, je tako? Prije nove ere ideja, oni je zapakovali ko da su izmislili nešto novo. U stvari, to od Firauna naslijedi. I to je najgora vrsta, najgora vrsta širka, dokaz za to je kad Firaun kaže Musa a.s. Vama rabbul armi. A šta je to gospodar? Je to? Tako, kad mu Musa a.s. kaže, ja sam poslanik gospodara svjetova, on njemu kaže, a šta je to gospodar svjetova? Šta je ovo pitanje? Ne on da pita šta je, nego negira, jel tako? Negira. Negira. <clears throat> Zatim kaže uh, na drugom mjestu Ja ibn Li sad khalla ali ablugu al-asbab asbab as-samawati fa atali ila ilahi Musa. Kaže o Haman napravi ti meni kulu dvorac da se popnem onaj, do nebesa, je jel tako ne bi nekako dospio do nebesa, pa da gore pogledam, onaj, da vidim uh, e, Musa ovog Boga, wa inni la adunuhu kadiba. Ja mislim da on laži. I šta je ovo? Očita je tako negacija. Ovo je taj prvi komunista, je tako? Preteća ovi naših savremenika, tako? on je ostavio tu ideju iza sebe, pa su samo to nakon toliko stoljeća naslijedi. Znači, to je najgora vrsta širka. U osnovi, kaže ovdje e, u govoru, u osnovi svaki širk za sobom povlači, odnosno širk i negiranje, jel tako, i odbacivanje su dvije stvari uzajamno obavezno povezane, jel tako? U obavezno jedna uz drugu e, idu, jel tako? Pa je svaki mušrik u stvari negator i nešto odbaci, jel tako? A svaki onaj koji nešto odbaci u stvari mušrik, ali u osnovi širk znači ne, ne obavezuje na, na osnovu takvira. Znači nije svaki širk da negira Allah subhanahu wa ta'ala biće u osnovi. Nego nekad mušrik potvrđuje pravo Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto to potva, pravo potvrđuje još nekome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prvi, prva vrsta širka koja je vezana zašto? Za bić. Za bić. To u stvari ateizam znači. Yes. Negiranje negiranje bića Allaha subhanahu I ovo je najgori oblik. Najgori oblik. I ovaj, zašto učenjaci nisu skoncentrisani kad definišu širk na ovom? Zato da Praktično od Firauna do današnjih dana toliko nije ni spominjao, jel tako? To su došli ovi pametnjakovići iskopali to tamo negdje našli prije nove ere neko tako nešto govorim. Dobro. Druga vrsta tog širka koji je isto tako vezano za biće, je tako? To je znači da učini sa Allahom subhanahu wa ta'ala neko još drugo božanstvo. Je tako? Da još neko drugo božanstvo sa Allahom subhanahu wa ta'ala učini. A nije ništa od Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava imena i njegovog gospodarstva odbacio, jel tako, ili zanegirao, jel tako? Ali je prepisao. to još isto nekome drugom kao ko? Kršćani, jel tako, što su to prepisali i sa ovaj kao židovi u zemlju, je tako, i tako da Znači, prepisali su to nekom drugom, pa su Allah subhanahu wa učinili troje i tako dalje. To je, znači, druga vrsta vezana za za biće Allaha subhanahu wa ta'ala. Za biće, znači, uh, jest Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako? Prvo da negira, drugo da pripiše ista ta svojstva još nekom želju. Dobro. Što se tiče, e sad dolazi govor jednog kajma gdje oni hoće to da naprave, da je to umanjivanje od težine širka. Pa kaže, što se tiče širka u ibadetu, to je najlakši vid ibadeta, odnosno ovaj vid ibadeta je lakši od ovog prije što smo spomenuli. Je tako? Pa ako Ibn Qajim kaže da je ovaj vid a, širka ja sam sad što sam rekao, i ibadet, širka. Znači da je ovaj vid čega širka lakši od ovoga prijedloga koji, koji je spomenut, to nimalo ne upući na to da je on lahak. Ja tako i ne manje njegovu težinu, ali je manji od ovog koji je prije spomenut, koji je vezan za biće Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što dolazi od onoga ko vjeruje da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da niko ne šteti i ne koristi i da niko ne daje i ne uskraćuje osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da nema drugog gospodara osim Allaha subhanahu wa ta'ala ali šta je njegov problem što on svoje ibadete ne čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, on je ubijeđen vjeruje da je znači, samo Allah ilah, jel tako? I gospodar i da on od njega dolazi korist i šteta, da on jedino može pomoći, da on daje i uskraći, da je on gospodar, ali šta? Pored toga ne čini ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. I on nije šta? Muhl. Muhlis. Mi kažemo nije iskren prema Allah subhanahu ta'ala. Što nije iskren prema Allah subhanahu ta'ala? Zato što još nekome i ibadat čini, tako? Kod nas, u našem jeziku, mi kažemo iskren i za muhlis i, i za sadik, jel tako? I sadik, isto kažemo iskren. Sadik znači iskren u smislu da ne, la, ne laže. A muhlis iskren u smislu da je samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini samo njemu u ibadetu privr, privržen. To su dva različita pojma. Pa ovaj znači kaže da nije iskren odnosno ne čini ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala nego nekad radi za svoju ličnu korist, tako gleda sebe lično nekad tražeći dunjaličke neke ovaj slasti i strasti, nekad tražeći znači među ljudima visoko mjesto i položaj, nekad tražeći ugled, jel tako, kod ljudi i tako dalje, znači ovo je široko široko učemu se sve može biti neiskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. ovaj šir, o njemu se posebno govori i on se posebno dijeli na što? Na veliki i mali. Je tako? I ovdje još spominje, znači, na veliki i mali ili na onaj koji će biti oprošten i onaj koji ne, odnosno, ni ne znamo, je tako? Onaj koji je Allah stanova tada, će oprostiti ako hoće, tako je najbolje da kažemo, jel tako? Jer kad kažemo da će biti oprošten, znači biti sigurno oprošten. Onaj, znači mali, koji, koji će Allah Svanova tajala oprostiti kome hoće i ako hoće, jel tako? A veliki koji Allah Svanova tela neće ništa od njega oprostiti. Da. Ovaj prvi širk veliki, znači, on se može ugledati kroz više stvari i ovdje on nabraja neke od tih stvari. Prva stvar koju je spomenuo, taj veliki širk, može se ugledati učen u lju, ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, u ljubavi i poštovanju i veli, veliča. To je da voli neko stvorenje kao što se voli Allah subhanahu wa ta'ala. Da nekoga od Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenja voli kao što se voli Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كِحُبِّ اللَّهِ Ima ljudi koji uzimaju pored Allaha andad, suparnike koji onda vole kao što se Allah voli. Kao što se Allah voli. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Ali oni koji vjeruju više vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako kažu, znači, e, oni koji zapadnu u ovaj širk, će govoriti zna, e, na sudnjem danu svojim tim koji su, koji su volili kao što se Allah subhanahu wa ta'ala voli, na sudnjem danu će im govoriti kao što stoji u šu'ara, tallahi in kunna lefi balari mubin, tako nam Allaha bili smo u jasnoj zabludi kad idno sa uvijekom i rabbil alamin kad smo vas poistovjetili sa gospodarom svjetova. Pa je ovo znači bio širk. Iako ih nisu poistovjetili sa Allahom subhanahu wa ta'ala u svemu, nego u samo u, ljub, u ljubavi, u bilo, u bilo čemu poistovjetili sa Allahom subhanahu wa ta'ala, pa će to biti poistovjećivanje i to je širk. <clears throat> pa su poistovjetili gospodara svih svijetu, onoga koji sve stvori, sa nečim od stvari koje je on stvorio. Koje je on stvorio. Poistovjetili su onoga u čijoj ruci sva vlast, sva moć. Tako. Sa nekim ko ne može sebi nikakve koristi, ni štete, obezvijeti, ni nanijeti. Znači, nema nikakve vlasti ni moći. Ne posjedi ništa ni na nebesmjeno ni na zemlji. I ni u čem nema on suvlasništva, niti je ikakav, ili niti na ikakav način može biti Allah subhanahu wa ta'ala pomagač. Pa ga poistovjeti sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato je ovo najveći grijed najveći grije, da uporedio veći grije od svih ostali grijeha. Za ovim širkom dolazi širk u Allahu subhanahu wa ta'ala dijelima. U Allahu subhanahu wa ta'ala dijelima. Odnosno širk ne u Allahovim dijelima, nego širk u dijelima da ko čini širk u dijelima i riječima, odnosno nijetima i tako dalje pa u dijelima kao što je sežda, tako, kao što je ispunjavanje zavjeta, kao što je tava, kao što je alaikum sram. To je u dijelima. U dijelima ono što je najrašanije je traženje breketa kroz trljanje, je tako? Ljubljenje, stalno onaj uh, e, itikja kod nečega, stalan, stalni boravak, ražić, vereketa i tako dalje. I tako dalje, osim, znači, osim čega? Hadjerul Esvede, je tako? Osim Hadjerul Esvede. Tamo trljaju kamen, onaj, što je zida na kjaba i tarom se i ljubi. Dobro, njima su učinili da to sve Hadjerul Esvede. Mm -hmm. Gdje god malo crno ima on. <laughs> Sve znači, je Znači, tu je u dijelima. Pored ovoga, rekli smo, ima u riječima. U riječima, znači neke riječi koji se izgovaraju, u njima se ogleda širk. Je tako? U Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je zakljetva nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što prenosi imam Ahmed, i Ebu Davud od Rasula sallaha alaihi ve sellem en halafe bi gajri Allahi fe kad ašrek. Ko se zakune sa nečim drugim ima Allaha subhanahu wa ta'ala učinio je širk. I tako dalje. Ili kao što u drugom hadithu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo da je čovjek došao i Rasul sallaha alaihi ve sellem rekao kako hoće Allah i i ti tako pa je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem ađaaltani lillahi nidden zar si mi učinio Allah subhanahu wa ta'ala pravnim, odnosno suparnim. No tako, reci maša Allahu vahde. Reci kako hoće jedinu Allah. Kako samo Allah hoće, tako govori. Što se tiče, eh, ovo je znači bilo u, dijel, je, u dijelima, je li tako? Pa smo rekli u riječima, ovaj u riječima, je tako? Zatim širk u nijetima i inspiraciji, odnosno že, želji. Ovo u nijetima, to je, kako kaže ovdje, autor mora bez obava. Šta hoće da kaže? Da je to širk u nijetima, znači, tako onaj, rasprostranjen i tako raznovrstan i razmrežan da se od njega rijetko ko može sačuvati. Uspije se sačuvati. Da se od ti, znači, ni, da i očisti nije, da zaista bude iskreno ima Allaha Subhanahu wa Ta'ala, to rijetko ko uspije, uspije Rijetko ko to uspije I to su učenjaci priznavali. Čini bi se da se prenosi od Abdullah ibn Mubarak. Allah bi se smilo napravljeno Allah. Da je on govorio da ništa od stvari mu nije teže bilo da izvrši, znači od, od naredjenja i tvađiva koji su na njemu od nijete. Ništa mu teže nije bilo od nijete. Sigurno nije bilo ništa teže ljudima prije njega nije ni postini. Da očisti nijet da bude iskren i da to radi samo Allah subhanahu wa ta'ala. Da bude muhlis, jel tako? A to jest da sve što govori radi, jel tako? Da to radi samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U svojim postupcima, u svojim dijelima da znači želi samo Allah subhanahu wa ta'ala i to je ta čista vjera millet Ibrahima salam I to je ta vjera koju Allah subhanahu wa ta'ala traži od svih ljudi. To je ta stvar. Šta? Iskrenost u, u nijetima. I Allah subhanahu wa ta'ala neće nijetko prihvatiti vjeru bez ovoga. Neće nijetko prihvatiti vjeru bez ovoga. I to je suština islama. وَمَنْ يَبْتَرُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ako neku drugu vjeru mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bude tražio, neće mu biti primljena. I on je na ahiretu od onih koji su propali. I kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, da je to šta millet Ibrahima alaihi salam, ko bude želio nešto drugo od ovog milleta, znači vjere Ibrahimova, ali je se nam, šta da je on, kako kaže, fehuva, esfehu, sufeha, najgluplji čovjek, traži nešto drugo mimo ove vjere. Kad ovo shvatiš i ovaj uvod, onda možemo pristupiti odgovoru na ono pitanje. Koje je bilo pitanje? je širk? Ne šta je širk, nego kako je širk, grije koji i zašto koji Allah spano teana neće obrostiti. Znači, prvo je objasnio vrste širka da bi došao na kraju do ovog ihlasa i pojasnio ga, a zatim je tako? Zatim sad da odgovoriti na ono pitanje. Da bi objasnio vrste širka u biće Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Pa ima negacija, ima da usporedi nekoga sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim u ibadetima. A u ibadetima može biti kroz dje, dijela ili riječi ili ni nijete. Pa kad ti sad sve ovo objasnio, e sad ćeš vidjeti zašto je širk grije kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, je tako? Zato što je suština širka da činiš slični i poistovjećuješ stvoritelja i stvorenje. Da poistovjetiš Allaha subhanahu wa ta'ala sa onim koga je on stvorio. Sa onim koga je on stvorio. Ovo je znači poistovjećivanje suštinsko, a nije poistovjećivanje znači kroz e, stvarno poistovjećivanje u smislu da smatra da Allah subhanahu wa ta'ala spusti na nivo njegove stvorenja u svakom smislu. Je tako? Ili da uzdigne neko od njegovih stvorenja na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom smislu. Ne tako. Nego je ovo sušti, u suštini se svodi svaki širk na na što? Na poistovjećiva poistovjećivanje ne mora biti to, znači nije to uvijek da, po, da potvrdi nekome drugom sva svojstva savršenosti, je tako? Ne mora biti, je tako? Da pripiši nekome drugom svojstva savršenosti, ona svojstva ima je sebe Allah svano tera opisao i kojima ga opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Nego je to, znači, suštinsko poistovićivanje u nekim, u nekim svojstva stvarima, jel tako? U nekim stvarima od ovih stvari koje smo e, spomenuli. Pa je Allah svanao teara mušicima, kad im je oduzeo, znači, njihov vid i razum, šta su učinili? Učinili su da je tevhid u stvari ši, širk. A da je širk, znaš, onoga koga vide da je na tevhidu, to nazivaju širkom, tako? A ono na čemu se oni od širka, to smatraju? Tevahidom. Pa je širk poistovećivanja Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim odnosno poistovećivanja Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima ili stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala u posebnim pravima Allaha subhanahu wa ta'ala odnosno u njegovom ulu uluhijetu. od posebnosti urubijeta u kojima se poistovjeti neko sa Allahom subhanahu wa ta'ala kod mušrika jeste da je on jedini onaj koji nanosi štetu, korist, daje, skraći, a sve to povlači za sobom šta? Vezanje srca. srca. E to je taj širka. To je taj širk. To povlači za sobom šta? Vezanje srca kroz dobu, kroz strah, nadu, iščekivanje, oslonjanje. Sve ove unutrašnje ivadite. A ovi unutrašnji ivadite su naj, najvažniji. Je tako? Oni su najvažniji. Ako oni postoji, postojaće ivanski ivadite vrlo lako. S lakoćom. Ako istinski čovjek stravuje od Allah, njemu se nada, na njega se oslonjaju od njega u suštini očekuje šta? Zna da on, Allah subhanahu wa ta'ala, od njega dolazi i šteta i korist, da on daje i uskraćuje šta? Za njega će se njegovo srce vezati. Za njega će se njegovo srce vezati. Pa je svaki širk u suštini šta? Vezivanje kroz ove stvari za nekog od njegovih Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja. To je taj širk. Na to se Na to se svodi u ibadetima. Kako? Pa kogod se na ovaj, na ovaj način veže za nekog drugog, bio to neki bliski melek Allah subhanahu wa ta'ala ili vjerovjesnik i poslanik, šta? Učinio ga je ilahom. Ako se njegovo srce za njega veže na taj način, učinio ga je ilahom. Pa od njega strahuje, njemu se nada, na njega se oslanja, i tako dalje i tako dalje. Znači, onda će, ako, ako ima tako ubjeđenje, šta? Njemu i ibadet činiti. Ili, kad mušrik nema ovako ubjeđenje, ali čini ibadet nekome od njegovih stvorenja. Na taj način. Pa mu prinosi žrtve. Je tako? Njemu uputi do od njega traži šefat zbog tog ibadeta koji mu posvjeti, na kraju će se njegovo srce za njega vezati i za, od njega će strahovati, u njega će se na, nadati. Zašto će u njega nadati? Zato što ovaj posrednik kod Allaha. Je tako? Zašto će od njega strahovati? Ako se ovaj naljuti, neće onda htjeti posredovati kod Allaha. I onda sve ono što treba njegovo srce da bude vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala bude vezano za ovoga kome on ibadete čini. Ste razumeli taj proces? To je jednostavno uzajamo povezano i ne može se razdvojiti. I nemoguće je da mušik čini širk i da posveće ibadet nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ne bude za njega vezan. A da mu srce ostane vezano za, za Allaha subhanahu wa ta'ala. To ne ima. To ne ima. Znači, Bilo nego se protosti ne mogu spojiti. Jest. Nego se srce veže za, za onoga u čemu se širk čini i njega obožava i njega smatra ilahom jer od njega vjeruje da od njega će doći šteta ili korist on odagnava štetu ili pridobija korist je tako da on daje ili uskra, uskraći zato je znači to ogavno i ružno zato što se sa Allahom subhanahu wa ta'ala poistovjeti neko koji je u stvari Allahom subhanahu wa ta'ala stvorenje. Tako? Neko koji je nemoćan. Nema nikakve vlast. Ne može sam sebi priuštiti to. Što ovaj traži od njega da njemu priušti. I on je Allahom subhanahu wa ta'ala stvorenje, a ono što, na što ima pravo samo Allah posvećuje se njemu. Je tako? Zato je to takav grijeh, je tako? A od posebnosti uluhijeta Allahovog subhanahu wa ta'ala je potpuna savr, savršenost u svakom smislu. I nema nikakvog nedostatka Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ako Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakvog nedostatka, iako je savršen u svakom smislu, otkud potreba onda da se ibadat čini nekome drugom? otkud potreba da se od nekog drugog očekuje da ti odagna štetu ili pribavi korist ili da da ili uskra, uskrati. Otkud strah od nekog drugog da će uskratiti ili nanijeti štetu. Jer Allah subhanahu ta'ala apsolutno savršeno svim svojim e, svojstvima što za sebom obavezno povlači šta i vadet samo njemu Allah subhanahu wa ta'ala. Veličan samo njega Allah subhanahu wa ta'ala. Strah samo od njega subhanahu wa ta'ala. Nada samo u njega Allah subhanahu wa ta'ala. Samo njemu, znači, dova, samo od njega pomoć i zaštita se traži samo sa njemu ukupno da ne duljimo i vadet, i vadet čini. Zato je to šta, taj širk neoprostiv grije i zato još dalje u govoru Ibn Qajima spominje, znači i zbog toga što je on ogavan i sa aspekta razuma i sa aspekta čiste fitre, a posebno sa aspekta šarijata i šarijatskih dokaza. Zato što je dalje u govoru, znači to će sljedeći put, inša Allah, svaki mušik u stvari ima ružno mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, to smo sve napomenuli, ali znači uz spominjanje dokaza i čitanje govora Ibn Hajima do kraja uz Allahovu pomoć sljedeći put, koliko ima do Ezana? 5-6 minuta. 5-6 minuta. Dobro. Ako ima 5-6 minuta. 10 Dobro. Onda ćemo pročitati još do, do sljedećeg pitanja. Pa kaže da je a, obavezno znači i s aspekta razuma i šarijata i čiste fitre da jedino Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje ibadet i da se nikome drugom ibadet ne čini a nemoguće je znači i neprihvatljivo i sa aspekta razuma i čiste fitre i sa aspekta šarijeta da bude bilo šta i da bilo šta od ibadeta ima pravo neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Pa kogod nešto od ibadeta posvjeti nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala, poistovjetio je Allaha, odnosno poistovjetio je toga sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Poistovjetio je nešto sa onim sa kim niko nije ravan, sa kim se niko ne može uporediti. Poistovjetio ga je sa onim kome niko nije sličan. Je tako? Zato je to najodvratniji i najteži grije. Zbog svoje odvratnosti i zbog toga što u sebi sadrži najveći vlom i najveću nepravdu, Allah subhanahu wa ta'ala zato ga neće oprostiti i zato će mušek biti vječiti džehnemli. Ova činjenica znači da poistovjeti nekoga sa onim kome niko nije ravan, ni sličan, ali tako, jedinim stvoriteljem svi ostali stvorenja, poistovjeti ga sa njim, to u sebi sadrži toliko odvratnost i toliko nepravdu i volom, da ga Allah subhanahu wa ta'ala taj grijeh neće, neće uprostiti. A Allah subhanahu wa ta'ala zbog svoje uzvišenosti i savršenosti i savršenih svojih e, svojstava svojih znači Allah subhanahu wa ta'ala je savršen u svojim svojstvima, svejedno svojstvima znači koja su vezana za njegove biće ili svojstva njegovih dijela sva njegova djela su savršena, tačna, ispravna i pravedna. Allah subhanahu wa ta'ala u svemu apsolutno pravedan. Je tako? I sva njegova djela su apsolutno ispravna i u njima je krajnje znanje i mudru i mudrost. Prema tome, zbog toga Allah subhanahu wa jedino on zaslužuje taj ugodijet koji se zasniva na dvije stvari na totalnoj šta poniznosti i krajnjoj ljubav totalnoj poniznosti i krajnjoj ljubav na tako ili krajnjoj poniznosti i ustu i krajnjoj ljubav to su znači dva da tako kažemo stuba na kojima stoji svaki ibadet svaki ima, da se kroz njega izgled, e, izražava Allah subhanahu wa ta'ala krajnja poliznost i totalna lju, ljubav. Pa ko se u tome ponizi nekome drugom i pokloni ljubav nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i bude pokora nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala u onome na što ima pravo samo Allah subhanahu wa ta'ala i da to bude znači od vjere to je nemoguće. Je tako? Da to bude vjera i da to bude neki šerijat propisano bilo kakvim šerijatom u bilo kojem šerijat koji je Allah svanao tara objavio, to je nemoguće. I da to bude prihvatljivo sa aspekta zdravog razuma isto tako ne može nikako, ne ide. Pogotovo fitra fitra to odbije. Međutim, kad je šeitan ljude odalju od pravog puta, izokrenula se njihova fitra i nakon što su zapamtili svoje djedove i očeve na nečem, počeli su smatrati ono što se kosi i sa objavom, i sa šerijatom, i sa njihovim razumom, i sa njihovom prirodom, to se smatralo najizvršenijim ibadetom koji se približavaju Allah subhanahu wa ta'ala. A ne mogu nikakvog dokaza, ni razumski, ni, ni je to moguće da, da fitra to, onaj čista fitra prihvati, niti bilo kakvog širijetskog dokaza za to donijeti. Tako? Pa kad je Ibrahim a.s. pita, čuju kad ih dozivate, oni ne odgovaraju, ni čuju, ni ne čuju, nego kažu, Tako smo zatekli naše oči. Otak. <laughs> Ne ima nikakve ništa. Vide, automatski vide. Istog trenutka vide, jel tako? Da se Da se uzavlja. Istog trenutka. Pa kad kaže, jes ti ovo polovio? Kaže, pitaj to veliko. Ako oni govori, oni kažu, aaa mi smo zubom cijeli pravi. A onda se brzo sjeti i kažu, ti znaš da oni ne govore. <laughs> Snađuju se u trenutku. I tako dalje. Znači, to je to je stanje mošika. To je stanje mošika. I ovo je širk o kojem stalno govorimo i kojeg suština i mudrost ovog života i najveća sreća i pravi si sretni i najsretniji si ako ti Allah spano tjara dadne da se ovog grijeha sačuvaš i da preseliš bez ovog grije i da dođeš pred Allah spano tjara sačuvano od ovog grijeha. A ja volim Allah spano tjara da nas učini od onih koji će preseliti na teuhid bez širka. volim Allah spano tjara da nas sačuva od svakog oblika širka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini u vehidima i da nas učini od onih koji će na tevhidu preseliti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari najljepši završetak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari najljepši završetak. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od džahinevskih kazne i patnje. Volim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zabude. Volim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zabude. Da nas on uputi na pravi put i da nas ne prepušta samim nama ni jednog trenutka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od širka i da nas sačuva od toga da Allah subhanahu wa ta'ala činimo širk, a da znamo. A da nam oprosti za ono što ne znam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da budemo od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala čini širk, a znaju a da nam oprosti ono što ne znamo i da nas učini od onih koji će se ispraviti. Ima li braću ko šta da doda? Ja sam malo onaj, umoran pa sam počeo brkat neke izraze, neke pa umjesto da kažem širke, a kažem i vladu, pa onda vi gledate.